julle gelawe. Op hierdie stadium enige op of aanmerkings van julle kant af. Iets wat julle wil sê of wil hoor of wil vra of wil opmerk. Want ons is 'n klomp boetas wat by mekaar is en wat hierdie goede met mekaar uitklaar. So ons is daar's 'n vryheid om om die goed te bespreek. So moenie moenie benoud wees om te sê, "Wou, stop, ek eh, ek wil eh, seker maak dat ek nie agterbly met sekere konsepte nie. Goed, kom ons sien net hierdie bijeenkomst. Vader, ek dankie, dat dit wat hier plaatsvind vandag geseend is. En ons kom bevestig dit net weer. Dankie, Heere, dat ons besef in onszelf is dit nie. En dat ons ook besef dat die oortuiging nie van die weisheid van menselike woorde kom nie, maar dat die oortuiging kom van die gees af. En daarvoor buig ons voor u en sê, Heere, as u die huis nie bou nie, as u die oortuiging nie bring nie, dan sal het niks help nie. Dan sal ons net een klomp mense we eh, wees wat hier uit mekaar uitgaan, wat beindruk is met argumente. Heren, ons wil nie met argumente beindruk wees nie, ons wil verander wees dier die gees wat in ons is, ons eer die daarvoor en ons afwachting is van u, om dit te sien gebeur in ons midde, in Jesus' naam. Amen. Goed, manne, nou, ons het nou, ons het dus nou by een punt gekom. Ons het gesien dat God een onderscheid maak tussen ons stand en ons wandel. Nou ek, as jy op die program lees, het ek gesê, God het ons stand verander, die kruis het ons stand verander. En die, vir hierdie sessie sê, die kruis kan ook ons wandel verander. Ek sê nie dit het nie, dit kan. Jy sê, die het ons stand is eens en vir altyd verander. Ek en jy het daar niks mee te doen gehad nie. Dit was 2000 jaar voor ons gebore is, het God ons al reeds gerechtvaardig, geheilig, sonder vlek of rimpel, voor hom gestel, ons vir hom aanvaarbaar gemaakt en ons waarde gegee. En nou kom die wandel, nou kom die geleentheid, omdat ons waardig is, omdat ons geheilig is, omdat God sê, ek het jou lief net soos jy is daarom kan ons dit aanvaard, dit wat ons geloo. Jy sien, die duivels geloo ook dat Jesus gekom het, die duivels geloo ook dat hy kom sterf het vir die sonde van die wereld, die duivels geloo ook dat hy na drie dag opgestaan het tot hulle spuit, want die skrif sê, as hulle geweet het wie hy is, dan sou hulle die Heere van die Heerlijkheid nie gekruisig het nie. Maar die duivel het nie besef, dat in daardie proces, het hy sy eie lot finaal verseel nie, het hy sy heerskapie verloor nie. Maar die duivels glo ook dat Jesus gekom het. Die, die duivels, ek wil amper vir jou sê, soos wat ek al die jare geglo het, dat Jesus gekom het om vir die sonde van die wereld te sterf, was ek die duivels niks voor nie, hulle het dit ook geglo. Trouwens, hulle was daar. <laughs> Maar waar die verskil in kom in geloof is, ek en jy kan aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het. Ons kan Godse woord aanvaar wat sê, dis hoe jy lyk. En dit is die concept, dit is die woord, uh, wat die skrif gebruik om te sê, ons moet tot bekering kom. Nou, die woord bekering, onthou, uh, toe Petrus opstaan met Pinksterdag, en hy verduidelik wat Jesus kom doen het. Toe uh, sê handelinge 2:37 uh, hy sê en hulle was diep in die hart getref die ouens wat geluister het en vir Petrus en die ander apostels gesê wat moet ons doen broeders En dan antwoord Petrus, hy sê, bekeer jylle, laat jylle gedoop word, en jylle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte, kom jylle toe, die belofte van die gave van die Heilige Gees. Kom jylle toe, kom allemaal toe, en allemaal wat daar ver is. Die wat die Heere ons in God naam toe sal roep, vir wie roep hy? So lief het God vir wie gaat? Die wereld. So hy roep allemaal, maar wat bedoel Petrus daar? Die wat reageer op die roepstem. Goed, Nou sê hy bekeer julle, kom ons vat die woordkie bekeer, die woord meta noio of meta noos in die Griek. Meta beteken anders. Noio is om te dink, noos is om te dink. Hy sê, bekeer beteken dus om anders te dink. Onder julle Piet het gestraand het so mooi en treffend uitgebeeld toe hy gesê het, ons het gedink bekeering is om op te hou rook en drink en vloek en te begin kerk toe gaan. Dit is so ver verweiderd van bekeering wat jy maar kan kry. Bekering is om anders te dink. Bekering is om te begin dink soos God dink. En op grond van die kruis, op grond van die feit dat Jesus sonde geword het, ons sonde op hom geneem het, so ons kon word die gerechtigheid van God. Op grond van die feit, dat hy ons oorgebring het uit die macht van duisternis, oorgebring het in die koninkryk van die Seen van sy liefde, Colossensie 1.13 en dat hy ons smarte gedraad en vir ons beskik het vreegte oor die vertredigheid, dat hy ons ongerechtighede en misdaad oortredinge vergeef het, die skuldbrief uitgedelg het en ons onskillig voor God gestel het, en dat hy ons die straf gedraad wat ons moes gekry het vir daai goed, so ons vrede met God gaan hee, dat hy ons, ons siektes in sy lichaam gedraad, so ons genees kan word, en dat hy die, die vloek geword het, so ons die Seen van God kan ontvang, op grond daarvan, sê God nou, daarom sien ek jou nou so. En omdat ek jou so sien, wil jy nie met my saamstem nie. Die skrif sê vir ons in Amos 3 vers 3, sal twee met mekaar saamwandel, tenzij hulle afgesprek het. As ek nie kan ooreenkom, as ek nie saam kan stem met God nie, hoe kan ek met hom saamwandel? En jy sien, godsdienst het my al die jare geleer, sonder dat ek het besef het, om juist nie met God saam te stem nie. Want, jy het nou seker gesien, as ons na die uh, verloop van hierdie jylle saak kyk, dan sien ons, as ons erkenning gee aan die kruis, dan moet ons aanvaar dat God met sondagskap gedeel het, en dat ons nou in die era van die rechtverdigmaking lewe, dat na die kruis is ons een van twee, ons is sondag of ons is rechtverdig. Nou weet ek, jy het hier ingestap die naweek, met die godsdienst denken, en die godsdienst denken het vir jou gesê, en ingeprint, so oud is wat jy is, dat jy een sonder is. Nou verklare ek vanmorgen vir jou, op grond van die woord van God, dat God jou nie as een sonder sien nie, en dat hy jou ook nie een sonder noem nie. God het jou dier die bloedoffer van Jezus gerechtvaardig, en om jou nou een sonder te noem, is om die kruis onder jou voete te vertrap. So erg, het die godsdienst denken ons mislui, man, nou, ek jammer, daar is nie sachte manier om het te sê nie, dis hoe dit is. So wat ons besef nou is dit, as ek wil ja sê vir die gerechtigheid van God, as ek wil aanvaar vanmorgen, dat dit is hoe God my sien, heilig sonder gebrek, dan het ek nie een keese as om te sê, dan deel dit vanmorgen met my sonder status nie dan kan ek myself nie meer een sondaar noem nie. Ons het nou gesien, ek kan nie meer in sonde ontvang en gebore wees nie. So, maar nou het ek en jy een probleem, en dit is, as ons na ons wandel kyk, as ons na ons wandel kyk, dan sien ons, ons wandel is vol gebreke. Ons sien selfs na die kruis, nadat God vir ons gerechtverdig het, is daar klomp gebreke en foute, en baie dom dinge, wat ons gedoen het, wat ons onder misdaad en oortreding en ongerechtighede kan kategoriseer. Maar nou sê God, ek dink nie meer daar oor nie. So om tot bekering te kom vanmorgen, is om te sê, Heere, dan het ek nie een keese as om my gedachte te versaak en die sin aan te neem nie. Ek wil julle terugvat na Mooses toe. Ondou jy toe Mooses by die brandende bos gestaan het, toe sê Mooses' gedachte, ek is, moes eindelijk al afgetreed, maar omdat my pensioenplan nie in plek is nie, moet ek nog skape oppas, nou dat ek 80 is. Ek is eindig oor die walling klaar. Ek is een voortvluchtige, wat een rekord het. En ek kan nie praat nie, ek is al 80, die diagnose is nou bevestig, ek is een hakkelaar. So, wat Mooses sê, hy sê, ek is onbevoeg. God sê, ek maak jou bevoeg. Wil jy nie my hand vat wil jy nie aanvaar en sien soos wat ek sien nie. As jy in die spieel kyk, dan sien jy hierdie Mooses, wie sy leven een mislukking is. Maar as jy in Godse spieel kyk, dan sien jy Mooses as die grootste generaal, die grootste leier van mense wat naast Jezus die wereld ooit geken het. Om 3 miljoen mense, 40 jaar te voet sonder logistiek, sonder een supply line, sonder 'n spoorlyn. <laughs> Sonder oorhoofse <laughs> beskerming in die woestyn te lê. <laughs> Dit vat 'n man op 'n perd. Dis wat God sien. En Moses kon nie dit doen as hy nie in denke verander het om met God saam te stem en die potensiaal wat in hom was, wat God in hom gesien het, en geïdentificeer het, om daarmee saam te stem en te sê, Heere, as jy dit in my sien, en jy sien dit in my, dan le ek my daarby neer, dan is dit wie ek is. Jy sien so, dis wat God vir Mooses kom sê, en dit is wat Mooses gesien het. Mooses kyk na sy wandel, hy sê, ek is dit nie, God sê, ek kyk na jou stand, jy is dit. Want God sê, jou stand, ek is verantwoordelik vir jou stand, en ek is lig, en daar is in my geen duisternis nie. So daar is geen duisternis in jou stand nie. Ek is verantwoordelik daarvoor. My offer is volmaak. So die volmaakte offer is gebring om jou stand volmaak te maak. En daarom as ek na jou as ek na my werk in jou kyk, is dit volmaak. So as jy na God se werk in jou lewe kyk deur die kruis, is dit volmaak. As jy egter na jou wandel kyk, wat het dit mee te doen? Dit het te doen met wat jy doen. Dit het te doen met jou besluit en met my besluit, en as ek en jy vanmorgen kyk na ons wandel, is hier nie een van ons wat kan sê, my wandel is perfect nie. Ek is die laaste ou wat het kan sê. Maar God sê, ek kyk nie daarna nie. Kom ons kyk, hoekom nie? Geef ons uh, eh, 2 Korinties 5,15, sublief, uh, eh, Pieter. Nou kom Paulus, en Paulus redeneer, Paulus verduidelik hierdie goed vir ons. Dit is vir Paulus so ernstig, dat hy dit anhou en anhou herhaal. Hy sê, ons is van oordeel, dat as een vir almal gesterf het, Onthou jy Romeine 5 vers 18 en 19, daarom die misdaad van een, dit vir allemaal tot veroordeling gekom het, net so, dier een daad van gerechtigheid, is dit vir allemaal tot rechtverdigmaking van die lewe. Onthou jy, nou sê, ons is van oordeel, as een vir allemaal gesterf het, dan is dit so goed, dat elkeen vir homself gesterf het. Want dier die een daad van gerechtigheid, is dit vir allemaal gesterf tot rechtverig maken van die leven. Een het vir allemaal gesterwe, so as een vir allemaal gesterwe, het het allemaal gesterwe, hy sê, en nou het een gesterwe, daar sê. En dan het allemaal gesterwe, en hy het vir allemaal gesterwe, so dat die wat leven nie meer vir hulle moet leven nie, maar vir hom wat, wat vir hulle gesterwe ook opgewek is. Nou kyk vers 16, hy sê, ons kind is van nou af, niemand meer na die vlees nie. Die Engelse vertaling sê dit in die New King James, hy sê, we regard no man according to the flesh according to a human point of view. Hy sê, ons sien niemand meer na die vlees nie. Maar ander woorde, nou sê Paulus, hy sê, ek sien dat hier een teenspraak is in my leven. Ek sien dat God sê, een het vir allemaal gesterf, het is so goed, ek het die skuld betaal, ek het die eh, straf gedra, ek het die vloek geword, ek het alles gedra wat saam met sonde gekom het. Een het vir allemaal gesterf. Hy sê, nou as gevolg daarvan, sien ek niemand meer na die vlees nie, want ek het nou nodig, en jy het nou nodig, my boeta, vanmorgen, om na jou te kyk, en te sê, hier is Johan stand, hier is Johan wandel, ok, hier is Lafras stand, hier is Lafras wandel, hier is André stand, hier is André wandel, is jylle met my, en ons moet die onderscheid tref, want as jy na jou wandel gaan kyk, dan sê Mooses, dan gaan jy 100 besware voor God bring en sê, Heere, ek is vir die niks werd nie. Maar as jy na jou stand gaan kyk, dan het jy tot bekering gekom, want dan dink jy soos God dink. Sien jylle wat beteken bekeer? Is om te dink soos God God dink. Right. So, ons sien hierdie teenstand. Nou, begin Paulus, en Paulus sê, as ek kan verstaan wie ek is, dan moet dit een effect hee op wat ek doen. Want kyk nou mooi, die vraag wat ek vraag, bepaal wat ek doen, wie ek is, of gaan wie ek is bepaal wat ek doen. Nou dink nou bykie waar kom ons vandaan. Ons kom uit een godsdienst model uit, uit een wettiese model uit. Die godsdienst model van die wet het gekyk na my wandel. En die eh, model het gesê, as ek na my wandel kyk is ek een sonder, daarom is ek strafbaar, daarom vrees ek, en ek het die wet om te doen en tot die mate wat ek die wet reg kry wat ek daarin slaag om dit te doen en tot daai mate het ek waarde. Daarom staan die fariseer voor die Here en hy sê: "Here, dankie dat ek nie is soos hierdie tollenaar hier nie en dat ek my tiendes gee van alles wat ek kry en ek doen al my gebede en ek is hierdie smart ou." Hoor jy die arrogansie? Hoor jy die trots? Hoor jy hoe afstootlik is sy hele gesindheid deurdat hy sê: "Here, ek het dit gemaak." Jy weet, ek is nog met die selwe vrou getrouwd, en kom Jezus, en Jezus barf sy die bobel. En Jezus sê, ja, jy het gehoor. Vir die ou mense is daar gesê, mag jy echtbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, as jy na vrou gekyk het, en na begeer het, het jy reeds in jou hart met op echtbreek gepleeg. Jy sê, nou gaan hy ouse babbel. Hy sê, ek het vir die mens van die oudheid sê, jy mag jy moord pleeg nie, maar, ek sê, as, as jy vir jou broer sê, jou dwaas, <laughs> my verantwoording doen in die helse vier, dan jy moord gepleeg. Hoor jy, hoor jy die krisis van die saak? So, dit kon nie werk nie, dit kon nooit, dit kon nooit vir die mens die waarde koop nie. En daarom, as ons dit nou aan ons wandel kyk, dan sien ons die sondagskap. Maar as ons na ons stand kyk, al manier ook na die stand kan kyk, al ook manier ook die stand kan aanvaar, as ek kyk na die kruis, want die kruis is my stand. Alright. Dis die concept. Nou kyk mooi wat sê hy. Ons ken dus van nou af, niemand meer na die vlees nie. Wat sê hy? Ons kyk dus nou, van nou af, nie meer so na mense of na ons nie. Ons kyk nie meer na ons wandel in die wet en ons mense poging nie. Ons kyk na ons stand en Jesus' werk om ons waardig te maak. Daarom is ek, dis wie ek is. Sien jylle die, die beeld, so nou sê hy, ek ken dus van nou, of niemand meer na die vlees nie, nou kyk wat gebeur met my, dit beteken, ek sien myself nie meer, in my mislukking nie, nou wil ek jou iets vraag, waar leg jou mislukking? Dit leg in jou verlede, al is die verlede 10 secondes gelede, dit is ook verlede tyd, So jou mislukking lê in jou verlede, is die herinnering aan mislukking, die vrees vir mislukking, die minnewaardigheid het gekom van al die mislukkings van die verlede. Nou eh, roep God uit, alreeds 500 jaar voor Christus, en hy sê die gedagtes wat ek aangaan die jylle koester, is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om aan jylle een hoopvolle toekomst te gee. Hy sê, ek is voor, ek is in jylle toekomst, kom wandel met my, Dink anders, kom wandel met my. Ek hoor julle hier. En nou wat gebeur? Nou betree ek die toekoms. Hy sê daarom is ek nie met my, my verlede besig nie. So hier is 'n belangrike saak. Die saak is dat my verlede kan nie meer my toekoms dikteer nie. My mislukkings van gister en eergister, die blapse en die gemors wat ek aangevang het in my lewe, en dis min van ons wat nie kan sê daar's plekke in ons lewe waar ons regtig oor skaam kan wees oor ons optrede nie. En God sê, ek sal daar nie weer aan dink nie. So as ek wil anders dink, dink soos God dink, dan beteken het, ek neem een besluit vanmorgen, en dit is, ek sal ook nie weer daar aan dink nie. Luister mooi, hier is een groot verskil. God sê nie, hy vergeer het nie. Hy kan nie, want daar is soveel mense wat so dom is om hom al gedierig daar aan te herinner. Heren, ek het so gemaakt, heren, ek het so gemaakt, heren, vergewe my toch, ek het so gemaakt, he? Die Heere sê, ek dink nie daar nie. En as God sê, ek sal nie daar dink nie, sal hy van my verwag om te kom en te sê, Heere, ek het so gemaakt, vergewe my. Wat verwag hy van my? Verwag van my om met om saam te stem. Om te dink, sy dink. Hoe dink hy? Hy dink, dit is afgehandel in die kruis, dit is weggedoen. Dit is verweider, so ver as die oost van die weste verweider is. So wat doen ek nou? Hoe klik my beleidnis nou? Nou sê ek, dankie Heere, dat hy dit verweider het. So as hierdie ding opkom, sê ek, dankie Heere, dit is vergewe. Ek kan nie weer in sak en as sak, en sê, joh, ek het daarmee droog gemaakt, ek het so gemaakt, of so, nee, dis eenvoudig, ek sê, dankie Heere vir die kruis, hoor jy, elke keer tel ek die kruis op, elke keer bevestig waar ek wat Jezus vir my gedoen het, en daar staan ek binnen in my stand, manne, ek ken dus van nou of niemand meer na die vlees nie, maar dit het nog een effect, ek ken niemand meer na die vlees nie, jy sien, ek is die eerste mens in my leven, skies, het is nou maar so, manne, as ons eerlijk is, die belangrikste mens in jou leven is jy. Dit was ek die belangrikste mens in my leven. Ek kan nou sê, my vrou is belangriker, en ek kan allerhande mooi goed sê, maar uiteindelik is ek maar die belangrikste. Want jy sien, ek kan nie gee, ek kan nie liefde gee, as ek myself nie lief het nie. Ek kan net gee uit wat ek besit. So as ek Godse liefde toegeën het vir myself, wat ek liefde om vir jou te gee. As ek Godse vergifnis toegeën het vir myself, dan het ek vergifnis om te gee, hoor jylle. Nou sê hy, ons kendis van nou af, niemand meer na die vlees nie. Dit beteken, dat die oortreding waarmee ek teen oor mense, of teen oor God oortreed, is reeds 2000 jaar vooruit, of 2000 jaar gelede al, is dit verreken in die kruis, is die straf daarvoor gedra, is die prijs daarvoor betaal. Net so, enige oortreding wat iemand teen oor my oortreed, my vrou, my man, my, my kind, my pa, my bierman, wie ook al, al die oortredinge, die misdaad en die ongerechtighede, wat teen my oortrees, is ook vergewe. Ons ken dus van nou af, niemand meer na die vlees nie. Dit beteken, dit is dus logisch, dat ek nie anders kan, as om jou ook te vergewe nie. As ek Godse vergifnis vir my aanvaar, aanvaar ek Godse vergifnis vir die hele wereld. Hier kom een paar keer my sien van Vrijburg af nogal die man en die vrou, en hulle is opgesier met mekaar, hierdie huwelik val uit mekaar, het iemand het van my gehoor, ek weet nie waar nie, en afspraak gemaakt, en hier kom hulle, en ek het so lang drie sitlek bank in my steerkamer gehad, en hy sit op die punt, en sy sit op die punt, so ver as moendlik van mekaar af, en hierdie ou, my is vir my kwaad, hy is soos die ou wat die pomp gaan doen het, jy weet, toe hy daar sit, is hy klaar kwaad, sommer vir my ook, hy sê, man, ek mors my tyd, ek weet nie wat maak ek hier nie, ek het al soveel geld gespandeer, aan soekundig is so goed, is een mors van tyd, ek weet nie wat maak ek hier nie. Ek sê wel, ek ga jou nie geld kost nie, die eerste ding, nummer twee, um, jy het nou die moeite gedoen om tot hier te kom. Misschien, misschien kan ons toch vir jou iets doen. Wat is die probleem? Man, hy het net gewacht vir daai, en hy is uit die blok uit. Hierdie vrou, jong en hy reig hulle so uit. En wat hy sê is, narre goed, en ek sien in haar oog, dis waar. En hy het so 5 minuten aangaan, ek sê, wow, I'm catching your drift. Dis nie nodig, laat ons al hierdie goed uithaal nie, ek verstaan wat jou frustratie, jou probleem is. Ek sê, sissy, wat sê jy hiervan? Sy trek los, uit die blok uit. Sy sê, hy maak so met my, en so met my, en so met my, en so met my. Sy ontken nie een van die goed wat hy gesê het, want alles is waar. Maar, sy haal uit en sê, dis wat hy, en hy, en hy, ek gee haar net een minuut, ek sê, oh, ek het het. Ek sê, kom ek wees julle, wat het die Heere gedoen? En ek vat die kruis, en ek teken vir hulle die prentje, en ek vat hom, ons is oorgebring. En wat het hy in die verlede gedoen? En wie, toe ek by die einde van die kruis kom, toe sê hierdie ou spontaan, hy sê, dit sal ek vat. Want ek sê vir hom, ek sê, wat er kant is jou leven? Hy sê dit. Ek sê, wat ek kan kies jy? Hy sê dit. Maar voor hy sê dit, sê hy, ek sal dit vat. Ek sê, wat sê jy? Sê, sê, ek ook, sê sy. Ek sê, wel, kerels, daar is nou net, ek sê, ek is baie blij. Uh, as jylle dit toeëien, dan sê jylle sin, want is Godse geskenk. Ek sê, maar daar is een fijndruk in die contract. Ek sê, die fijndruk, sê ek vir hom, ek sê, die fijndruk sê, die dag toe Jezus sonde geword het met jou nie, op dieselfde dag met dieselfde daad het hy sonde geword met hare. So as jy dit aanvaar vir jouself, dan aanvaar jy dit nou vir haar ook. En ek sê vir haar dieselfde. Nee, hulle snap dit. Ek sê verskoon my. Wat drink jy? Tee of koffie? Ek stap uit. Gemaak tee. Kom terug, klop aan die deur. Maak die deur oop, waar kry ek haar? Onder sy arm. Ek dink, as hulle nie verwacht het, ek kom terug en die was hy op sy skoot. Maar sy sit onder sy arm. Die oomlik, toe die vergifnis, toe hulle dit snap, waarvoor God om elkeen vergewe het, toe val die oortreding teen oor mekaar, val het so skille af. En ons drink teen, en hulle lach, en hulle babbel, en ons opgewon, hulle klim in die kar, en gaan like, toe hulle so in die kar klim, toe sê ek, luister, jy ons van my kom keir, ons een bykie praat oor die hevelik sy het niks huwelik gepraat nie. Ek volg hulle op. Hulle gaan nog steeds aan. Ek net dit besef. En dis wat ek jou wil sê, kyk nou mooi, ons ken dis van nou of niemand neer aan die vlees nie. Kyk nou na vers 17. Hy sê, daarom, sê Paulus, as iemand in Christus is, is hy nieuwe skepsel, die oude ding het voorbij gaan, kyk het alles niet geword. Nou, wacht bykie. Onthou julle in Romeine 3:22 het ons net nou gesê die geloof, die geregtigheid, hierdie stand van onskuld, hierdie volmaaktheid het ons ontvang deur die geloof van Jesus Christus. Vir almal en oor almal wat glo, oor al twee groepe, die wat glo en nie glo nie, want almal het in elk geval gesondig, maar hulle almal word geregverdig deur die offer wat daar in Christus Jesus is, die wat glo en nie glo nie. Nou dink bietjie dit as agtergrond. Nou kom Paulus en hy sê Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Nou, as ons lees daar staan, as iemand in Christus is, wat beteken dit? Dit beteken die voorwaarde om een nieuwe skepsel te wees, is jy moet in Christus wees. So, dit is afhankelijk van jou besluit. Hoor jylle? Maar, as ons Grieks lees, dan sien ons, die woordkie as in Grieks, kan twee betekenis hee. Dit beteken, een daarom, of een indien, as, as jy dan sal ek, of dit beteken, omdat ek daarom, nou kyk nou mooi, kyk waar kom ons vandaan, ons kom van vers 15 af, hy sê, as een, indien een, of omdat een, jy kan hom al twee kante toelees, vir allemaal gesterf het, omdat Jezus vir allemaal gesterf het, dier een daad van gerechtigheid, vir allemaal tot rechtverigmaking van die lewe, Omdat een gesterf het vir almal, is dit so goed dat almal gesterf het, daarom ken ons niemand meer na die vlees nie. Ons kyk nie meer na, na ons wandel nie, ons kyk na ons stand, nee. Nou sê hy, daarom, hoor nou, wat, hoe vertaal ek dit? Hy sê, omdat ons in Christus is, omdat iemand, omdat die mens, omdat ek en jy in Christus is, is ons nieuwe skeppings, nieuwe skeppings, die oude ding het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Wacht bykie, kyk wat gebeur dis wie ek was nie, dis hoe ek was. Toe wat het gebeur? Ons het het net uit die skrif aangehaal, hier, ons het gepraat van Colossense 2, by vers 14, hy sê, jylle wat dood was, dier die misdade en die onbesneerheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle die misdade vergeef het, en die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzetting ons vijandig gesind was, uitgedelgedeer het in die kruisvaste naam hy sê, hy het ons saam met hom levend gemaakt, wat betekent dit? Met ander woorde, dit sê, hy sê as het ware, ons het saam met hom opgestaan, as hy ons saam met hom levend gemaakt het, betekent het, hy het saam met ons, ons het saam met hom opgestaan, wat sou dit betekent? Dit sou betekent, ons het saam met hom gesterf, stem jy dit saam? Hoe kan ons met hom opstaan, as ons nie saam met hom gesterf het nie? Jy sien nou, om kort te vat, ek wil nou nie al na die skrifte toe gaan nie, maar jylle kan een nota daarvan maak. In Jesaja 54, lees ons daarby vers 5 rond, sê hy, jou maker is jou man, die heren van die leerskare is sy naam. Nou weet ons, dat hy praat van ons, dat Jezus Christus is ons hemelse breidekom. Hy sê, ons maker is ons man. En dan gaan hy aan, as hy die stelling gemaakt, en dan sê hy, vir oomlik, het ek my aangezicht vir jou verberg vir een oomlik het ek in toren die in jou losgebreek. Waarvan praat God? Hy sê, toe Jezus, wanneer het hy vir een oomlik sy aangezicht verberg? Toe Jezus mis uitroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Waarom het hy sy aangezicht vir oomlik verberg? Waarom het sy wraak losgebreek oor hom? Op gevolg van die sonde, wie ook om? Omdat God, toe hy na sy sien kyk wat aan die kruis hang, toe sien hy vir my jou. Toe sien God, ek en jy was nie fysisk daar nie, Ons het nie die straf, ons het nie die pijn gedra nie, ons het nie die hel gesmaak nie, dit namens ons gesmaak. Maar God het na sy sien gekyk en hy het ons gesien, want het was namens sy sien, wat een vriend het ons in Jezus, hy het in ons plek kom staan. En toe hy in ons plek kom staan, toe sien God, sien hy ons, hy sien die sonde, hy sien die mens. En so komt hy sy wraak op sy sien oor die mens, oor ek en jy. En toe hy ons gereinig het, toe ons rechtverdig gemaakt het, toe hy die sonde voor ver as die ooste verweider het, dit in die diepte van die see gewerp het, toe wek hy hom op, en nou sê Paulus, ons wat dood was dier die misdaad en die onbesneerheid van ons vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy ons die misdaade vergeef het, die skuldbrief uitgedelg het, sien jy, nou kyk nou weer na 2 Korinther 5, 17, hy sê, omdat ons, omdat iemand, omdat ek in Christus is, omdat ek ingesluit was in die kruis, was ek ingesluit in sy opstanding, en daarom sien God my nie meer na die vlees nie, want een het vir allemaal gesterf, hy sê, daarom sien God my as een nieuwe skepsel, God sien jou as een nieuwe skepping, wat God betref, het die oude dinge, al die flops, en die slips, en die slides van jou leven, voorbij gegaan, wat God betref, het alles niet geword, God sê, ek sien jou is niet, God sê vir Mooses, ek dink nie aan die ou dinge nie, ek dink nie aan die moord wat jy gepleeg het nie, ek dink nie aan die mislukkings van jou leven nie, hy sê vir, vir Gideon, hy sê Gideon, ek sien nie een lafaard nie, ek sien een dapper held, hy staan met die paarskuip, en hy kyk hier af, hy sê Gideon, die Heer is met jou dapper held, gaan in die kracht van jou, en gaan verlos Israel die hand van die Midianite, hoor jy hoe God sien, en wat sê Gideon? Gideon sê, Heere, iets met die verkeerde adres, ek is in no good, ek is in die swakste, in die, in die, in die geringste stam van Manasse, ek is die geringste familie in die stam, en ek is die geringste in my familie, ek beteken niks, Heere sê, ek sien het, dapper help, come on, hoor jylle, hoor jylle wat sê, 2 Korinther 5 vers 17, hy sê, jy en ek was ingesluid in die kruis, daarom, omdat God vir jou en vir my gesien het, toe sy sien aan die kruis hang, sien hy vandag, sy sien, sien na jou kyk, En God sê, my hart swel oor my seun, as hy na jou kyk. En God sê, dink net, wat is die vermoe wat daar in my seun is? Wat het ek alles in hom belee? Hoor jy? God sê, ek sien een nieuwe skepping. Hoor jy wat beteken het om myself te sien soos God my sien? En nou kom vers 18. En nou vat Paulus dit saam en hy sê, dit alles een van allemaal gesterf, ken nie meer na die vlees nie, ingesluit in die kruis, saam opgewek, hy sê, dit alles, is uit God, God het het gedoen, sonder ons medewerking, sonder ons samenwerking, hy sê, dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het in Christus, hy het in Christus, het hy die, die skuidsmeer weggevat, het hy vrede gemaakt tussen my en hom, hy het ons met, behom met ons versoen, en nou gee hy aan ons die bediening van die versoen, so wat sê God? God sê, ek het my met jou versoen, dier dat ek alle hindernis. Alles wat daar kon wees, wat scheiding kon maak, het ek verweider met een offer vir altyd. Hy sê, ek het jou met my versoen. En nou kom ek en ek sê, wil jy nie my hand vat nie? Wil jy my nie bedien met jou versoening nie? God sê, ek het jou waarde gemaakt. Ek wil so graag in jou kom woon. En wat is die bediening van die versoening? Is om te sê, jyre, ek aanvaard het. Maar jy sien, as ek aanvaar dat ek waardig is, dan kan ek Godse gees bewustelik nooi om in my te kom woon, as ek terug waar ek was. So wat ek wil sê is dit, die eerste tree van my wandel met God, is om te aanvaar dat my stand volmaak is. Die tweede tree is om Godse gees, wat by die deur staan en klop, en sê ek om my jou maaltijd hou, om om in te nooi en te sê, Heere, is ek. Jy kan hom nie innooi, as jy sonder is nie. Jy kan hom nie innooi, as jy onwaardig is nie. Maar as jy besef, die bloedoffer van Jesus het 2000 jaar gelede reeds jou geheilig, jou gereinig, jou sonder vlek of rimpel voor God gestel, dan kan jy die heilige gees van die heilige God nooi om in jou te kom woon. So, kom ons teken dit. Ons het gesê, Daar's die mens. Daar's die sielsdimensie. En hierdie mens was onwaardig, onwaardig. Dis voor die kruis. Vol ongeregtighede, oortredinge, misdade, siektes, ellendes. Wat het die kruis gedoen? Die kruis het gekom en al die ongeregtighede, al die misdade, al, al die siektes, die vloek, alles het hy op Jesus geneem. En hoe het ons aan die ander kant gelyk? Na die kruis het God daarmee weggedoen, en na die kruis lyk ek dus nou so. Heilig, gereinig, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, volmaak voor God. En nou kwalificeer ek vir Godse gees. En daarom, eh, Piet het die stelling gestraand gemaakt, ek wil het herhaal en bevestig, Jezus het nie gekom, primair, om vir ons sondes te sterf nie. Hoor mooi wat ek sê, ek sê, Jezus het nie gekom om vir ons sondes te kom sterf nie. Hy het gekom om ons met God te versoen. En om ons met God te versoen, moes hy die sonde uit die weg uitrein. En dis wat hy kom doen het, hy die sondes, hy die oortredinge, uit al die misdade, hy dit op, op sy sien geneem, en nou lyk ek en jy so, nou kom Godse geest, en hy sê, ek wil nou in jou kom woon. En nou kan ek en jy, Godse geest, nooi, ons kan dit net doen, as ons klaar is met sonderskap, en as ons aanvaar het, dat ons waarig vir God is, kan ons Godse geest nooi, om in sy volheid in ons te kom woon. En dan kom die Heilige Geest in ons woon. En nou skryf Paulus interessante ding in 1 Thessalonians 5 vers 23. Hy sê hierdie ding, hy sê, mag jylle na lichaam, hier is die lichaam, na siel en na geest geheel en al onberispelik bewaar word tot by die dag van Jesus Christus. Jy sien, wat nou gebeur het, jylle ken nou die hele story manne van die 666, het jylle al gehoor daarvan, die merk van die beest, die 666. Wat is 666? 666 is die mens wat sonder Godse geest is, wat nie met God kan saamstem nie, wat sy denken nie vernieuwe is nie, en wat sy lichaam nie, niks anders as een instrument in die hand van die vijand is nie. Dit is ses na lichaam, ses na siel en geen geest van God nie. Ses, ses, ses, ses. Kijk wat gebeur. Die moment as ek en jy Godse geest nooi om in ons te kom woon, verander ons na sewe, want die heilige geest is die volmaakte sewe van God, is Godse volmaakte getal, verander ek na sewe, ses, ses in my denken, ek dink nog steeds soos die ou, ou mense dink, ek het dan al so'n bykie begin, en in my, my wandel, waar die, was die symptome? Die symptome is nog steeds daar, ek het die skaap nou, nou antibiotica in sy bout gespuit, maar hoe is nog steeds, die neus loop nog steeds, hoor jylle? Maar dan, soos wat ek verander, nou kom Paulus, en Paulus sê in, in Romeine 12, sê hy hierdie ding, hy sê, ek vermaan jylle, broeders, by die ontfermingen van God, om jylle lichaam, nou Paulus beskryf ons lichaam, hy sê, weet jylle nie, dat jylle lichaam een tempel is van die Heilige Geest nie, Hy sê om julle lichaam te stel, een levende, heilige, aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst. Nou, hoe kan jy, Johan sê my, jou lichaam stel as een levende, heilige offer, wat God welgevallig is? Wat is God welgevallig? Heiligheid, volmaaktheid, reinheid, licht. Hoe kan jy dit doen? Jy kan het net doen as jy die reinheid en die heiligheid waarmee Jezus jou geheiligheid aanvaar. Dan kan jou lichaam beskikbaar stel, dat die heilige geest van God in hierdie heilige tempel, wat God geheilig het, kan kom woon. En wanneer hy ingekom het, wanneer hy in ons kom woon het, dan kan die proces begin, wat vers 2 van hoofdstuk 12 van Romeine sê, word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar word verander. Word verander door die vernieuwing van julle gemoed. Jy sien, wat nou moet gebeur, is die oud denken, ek wil net hierdie ding trek, hier is die bewuste, en hier is die onderbewuste. Die oud-denke moet verander. Die oud-denke moet vervang word, om te dink soos God dink, so dat ek kan praat soos God praat, so dat ek kan wandel soos God wandel, wat God sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou het God my klaar geheilig, want kyk, God kyk nie na my wandel, nie, kyk na my stand, so ek is klaar geheilig. Maar nou sê, Paulus hierdie ding, hy sê, ek wil hee, uh, nee, dit is Petrus wat het skryf, hy sê, jylle moet in jylle, jylle levenswandel heilig word. Hy sê, so jou levenswandel moet nou begin aanpas by wie jy is. Maar jylle weet self, vir 2000 jaar probeer die Christendom, dier die doen van die wet, die standaard van wat God stel haal, en hy kan nie. Maar nou kom die waarheid van Godse woord, en hy sê, Jezus het die standaard gehaal, aanvaar wie jy is, en kyk wat gebeur. So sien julle, wie ek is, bepaal dis wat ek doen, en nie wat ek doen, bepaal wie ek is nie. Jy sien, ons het in die kerkwereld, in ons maatskapie vandag, ons het precies omgedraai. Hoeveel geld ek verdien, hoe suksesvol ek in my werk is, die kwalifikaties wat ek het, die hoeveelheid grade wat ek het, ja, hartlip ek die vinnigste, het ek die hoogste punte in die school, hoor van waar af het kom, wat ek doen, bepaal wie ek is, Want jy sien, as ek by die prijsuitdeling uitkom en ek word opgeroep op die verhoog en al die goed word om my gehang, want ek het al die prestaties behaal, dan is ek iemand omdat ek dit geword het op grond van wat ek gedoen het. Maar kyk hoe draai dit om. By God werk het andersom. Ek open nou die dag by die, by die landbouwskool, open ek een prijsuitdeling. En uh, nou, jy weet hoe lyk het by die prijsuitdeling. Hier sit een klompie oukies. Hulle is mooi opgepolies. Hulle is die ouds wat die prijse krijg. En hier sit die, hier sit die gepepel, wat moet aan klap, vir die ons vir die prijs te kry. Julle ken die story, nee, right. So is groot opgewondheid vir hierdie klompie, maar vir hierdie ons is dit een groot sleer. Nou staan ek al voor, en ek kyk na hierdie klomp kinders, en ek sê, jyre, jy maak geen onderscheid nie. Jy maak geen onderscheid nie. Die gepepel, en die prijswenners, is voor jy gelijk. Die prijs is betaald. Ek sê vir die kinders, ek sê, besef julle, in die school, beoordeel ons twee goed, sport en akademie. Ek sê, maar ek wil vir julle stelling maak vandag. Ek sê, hier sit kinders hier, in die gepepel, wat nie in sport of in akademie presteer het, om in die uitgeleese blok te sit nie, wat julle ouwens in die stof gaan laat kyk, in die stof gaan laat byt, met die sukses van hulle levens, omdat die lewe nie bestaan uit sportakademie nie. Lewe bestaan uit baie meer as dit. Want baie keer sien ons dat ons bijvoorbeeld op school, ons kinders druk en manne, dink ek hieroor, die jong manne wat nog kinders op school het, hoe druk ons ons kinders om te presteer, hoekom? Omdat ons sê, as ons ons kinders kan druk om te presteer, dan gaan hulle iets wees. Leer jou kind sommer van babiekie af, dat hy iets besonders is, dink aan die prijs wat God vir hom betaal het so dat dit, sy prestatie, dit wat hy doen, is nie om iets te wees, nie is omdat hy iets is. Besef jy, dan leer jy jou kind om gelukkig te wees in sy vel. Hy weet wie hy is en sy potentiaal en as niemand wat nie hoop potentiaal het nie, besef jy, as ons maar net een fragment van die potentiaal wat God in ons geplaas het, kan uitleef, dan moet ons allemaal Einstein's wees. Besef julle dit? Besef julle wat is die waarde? So ek vind julle by julle pleit manne, moenie jou kinders druk om te presteer om jou beter te laat uitkie. As jy verstaan wie jy is, het jy nie jou kinders se prestasie nodig om van jou waarde te gee nie. En jou kinders het nie prestasie nodig om waarde te hê nie, maar weet jy wat? Jou kinders sal noodwendig presteer. Omdat hulle weet wie hulle is. Maar hulle prestasie sal 'n vrug wees van wie hulle is. Dit sal nie harde werk wees in die sweet van jou aanskyn sal jy jou waarde kry nie, uit jou sweet van jou aanskyn sal jy jou brood eet nie. Dit sal een vrug wees van hulle levens. Iemand sê nou nou prachtige ding, hy sê, dis daarom een gegewe, dat nie alle geleerde mense wees is nie, of slim is nie. Het jy ook al syke ouds gekry? Ek het nou paar jare in my leven op universiteite in sikke plekke gespandeer. En daar het ek so onder die bewustzijn gekom van daar is ouwens wat groot geleerdheid het, maar nie slim is nie. Nie weisheid het nie. Nie weisheid aan die dag leid, dat die potentiaal, maar hy het het net nie. En wie hoekom? Omdat hulle met hulle harde werk geleerdheid gekry het, en hulle waarde is hulle geleerdheid, is hulle harde werk, is hulle poging. Terwyl jy iemand anders kry, wat net eenvoudig sy geleerdheid, of sy kwalifikatie, of sy, wat hy bereik het in die leven, is een vrug van net wie hy is, hy het maar net ontdek wie hy is, en hy het het gelewe, en die potentiaal wat in hom was, is ontwikkel, en wie wat, daai ouwens is die leiders, daai ouwens is die ouwens, na wie die studenten opsien, die ander ouwens vervoei die studenten, want hulle, hulle moet altyd rang trek, en moet altyd belangrijk wees, so sien jy, wat is die interactie, wat hier met ons plaas vind, nou goed, ons gesê, hier moet een verandering kom, en nou sê 10 is vir my belangrike ding, En ek wil jy met dit snap, man. Kyk, wat nou vandag met jou gebeur? Vandag kom ek, ek wil myself aanstel om dit te sê. Ek kom met Godse woord, met Godse goddelike waarheid, kom ek na jou toe. Dit is so logisch dat ek kind dit kan verstaan. En jy snap dit en jy sê, wauw, Maar weet jy, die waarheid wat hier in jou bewuste vastgeleef word, wat ek in Afrikaans met jou praat vandag. Hierdie waarheid moet bevestig word, want uit die mond van twee of drie stel elke getuige vast. En wat nodig is, is Godse gees wat binnen in jou is, moet ja sê vir die waarheid. En jy sien wat hier gebeur, hier is een proces waar Godse gees my denken begin opvul. Maar die opvulling van my denken begin in my onderbewuste. En jy sê, dis hier, jy kan hier sit en jy kan die vermoe om goed te concentreer, en partij van julle ons raak nou al tegen die tyd van die dag vaak, en jy wil al so'n bykie vis vang. Weet jy wat, dit maak jy saakie. As jou hart oop is, as jou hart oop is, is Godse geest bezig of jy waak en of jy slaap, sê David, tot in die nacht vermaan my nier in my. Hy praat hier van hierdie twee wat hierin uitskyn nie. Hy praat van sy niere, praat hy van sy, hiervan sy binneste af. Hy sê, is ek bewus van Godse teenwoordigheid? Hy sê, of ek waken of ek slaap, hy is by my. En nou kom Godse geest, en Godse geest sê, ek sê ja, ek sê amen, en ek wil nou vir jou dit sê, as Godse geest nie kan amen sê op wat ek sê nie, dan moet jy asjeblief nie verder na my luister nie. <laughs> Want as ek hier die moeite werd om na te luister nie. Maar as jy jou hart kan hoofstel vir Godse geest, En Godse gees kan beaam, en dis die ervaring, besef jylle, dit is wat oor eredienste, dis wat oor geestelike samenkomst te gaan, is dat elkeen van ons so betrokken is by Godse gees, dat ons met die gees van God wat in ons is, vir die woord wat na ons toekom weeg, en Godse gees moet het bevestig, God moet sy gees moet amen daarop sê, anders sê ek jou, kan jy nie amen daarop sê. Jy sien, want ek kan jou oortuig met al die skrifte, en, en ek het het, ek kan nie by jou oortuig van al die skrifte, en jy kan hier uitstap en sê, wauw, die ou ken die woord, en hy haal die skrifte aan, en dit is so logisch, en dit is so, maar wie wat, gaan nie hou nie, maar wie wat, as jy hier sit vanmiddag, en jy kan jou hart opstel, en vir Godse geest, sê, Heere, hier is ek, hier is die dienstmacht, hier is die dienstweg van die Heere, laat het met my gaan volgens die woord, dan gaan die bevruchting van, elke stikkie waarheid wat ek met jou sou deel, le reeds in jou, as jy Godse geest ingenoot. Die geest van die waarheid is in jou. En elke stikkie waarheid, wat jy hoor, sal Godse geest van binnenaf bevestig. En wie wat gaan jy ervaar? Jy gaan ervaar dat jy nie hieruit gaan praat nie. Jy gaan een getuie wees. Hy sê, jylle sal my getuies wees en die getuienis gaan van hier af kom. Daarom sê Jesus hier die belangrike ding. Hy sê, jylle sal nie in die dag jylle hoe voort neem oor wat jylle sal sê nie. Want die geest sal vir jylle gee wat om te sê. Jy sê, jou getuienis kom nie uit die paraatheid van die tekse wat jy achter mekaar ken. En die mooi, hy is ongelukkig nie nie, preek wat jy uitgewerk het nie. Stap 1, punt 1, punt 2, punt 3 nie dit lê nie daar nie, waar lê dit? Dit lê uit die stroom, want Jesus sê vir die vrou by die put van Sigar, hy sê, as jy die water drink wat ek jou sal gee, wat er water is dit? Dit is die geest. Hy sê, dan sal dit in jou word een fontein, wat opspring, tot in die eeuwige lewe. Jy sê, en dit is hierdie fontein, en dit is wat ek jou wil sê, my boete, vergeet alles wat ek gesê het, <laughs> laat die fontein toe, wat hier binnen in jou is, laat hierdie fontein toe om op te stoot. En laat die fontein toe om jou leven te vat en oor te borrel. Je weet nou kom, kom die profeet Joel en, en hy praat hierdie ongelooflike ding in dit laatste minuut, ek sal dit gauw sê. Hoor wat sê Joel? Joel sê, ek stuur julle, dis weer, ons praat weer van 400 jaar, 500 jaar voor, ja, so 400 jaar voor Christus. Sien ons, dat Joel kom en Joel profeteer, hy sê, by Joel 2, 23, hy sê, kyk, ek stuur julle die leraar tot gerechtigheid, Johannes 16 het gesê, hy sê, as ek weggaan, sê Jesus, stuur ek vir julle die trooster, hy is die geest van die waarheid, hy sê julle in die hele waarheid lei, hy sal dit wat aan my behoort, die koninkrijk, die kracht, die heerlijkheid, wat aan my behoort, sal hy vat, en hy sal dit aan julle oordra, hy sal dit aan julle verkondig, hy sê, hy sal die wereld oortuig van sonde, want om nie te glo nie, om nie te aanvaard nie, is om buiten verhouding te bly staan, dis hoe hy die wereld oortuig van sonde, Hy sê en van gerechtigheid, om hy sê, omdat ek na nou die vader gaan en jylle moet my plek neem. Jylle is nou die gerechtigheid van God op aarde. Jylle moet my plek neem, hy sê, daarom die werke wat ek doen, jylle sal groter werke doen as dit, as ek weggaan. Want die geest van gerechtigheid, die geest van die waarheid, sê jylle oortuig van gerechtigheid. Hy sê, en dan sal hy jylle oortuig van oordeel, ek is nou in Johannes 16, hy sê, hy sê jylle oortuig van oordeel, hoekom? Hy sê, omdat die overste van die wereld geoordeel is, nie jy nie, nie die mens nie, nie die volgende ou nie, die overste van die wereld, hy sê, die duivelse tanden is getrek, Colossense 2 het gesê, nadat hy die skuldbrief tegen ons uitgedel gedeer aan die kruis vastgedaal, sê hy, dit het hy gedoen nadat hy die overhede en die machte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel het. Hy het met die duivel gestou. Hy het hom in die openbaar uitgeklee. En nou kom Godse gees binnen in my en jou, omdat ons waardig is, kon ons hom innooi. En nou het ons Godse gees in ons. En nou sê Paulus, hy sê, die volheid van die Godheid, Godse geest, die volheid van die Godheid, Colossense 2 vers 9, woon in Jezus lichamelik, hy sê, en jylle, het die selle volheid, in hom wat die hoof is van alle overheid en mag, en as jylle Godse geest ingenooi het, besef jy my boete, as jy Godse geest ingenooi het, het jy niks minder van Godse geest in jou, as wat Jezus in hom gehad het, toe hy op hierdie aarde was nie, kan jy die begrip kry? Nee, jy kan nie, is te groot. Jy sien, ek kan het vir jou sê hier, maar jou verstand en my verstand kan dit nie hanteer nie. Dat die selde gees, hoor wat sê Paulus vir die Romeine, Romeine 8, hy sê, as die gees wat Jezus uit die dood uit opgewek het, in jylle woon, die selde gees wat Jezus uit die dood uit opgewek het, woon in jou. Hy sê, dan sal hy ook jou sterflike lichaam levend maak. Dit sê vir my, dat daar genesing is hoor jy, sal hy jylle sterflike lichaam wat levend maak door sy geest wat in ons woon. Nou kom hy en hy sê, kom in sy volheid, hy sê, die geest wat in ons woon, die volheid van die godheid woon nou in ons lichaamlik, en nou kom die volheid, en Joel sê, hy sê, ek stuur jylle die leraar tot gerechtigheid. Hy sê, weet gaan die effectjes? Hy sê, hom toelaat, sal hy die doorvloer, dis my denken, vol koring maak, koring is brood, Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Jesus sê, my woord is die eeuwige lewe, my woord is geest en lewe. Hy sê, as die heilige geest kom, jylle maak die deur vir hom oop, dan gaan hy die dorfvloer vol koring maak. Dan gaan jou denken vol woord wees. En jy sal nie soek na woorde nie, dit sal kom, dit sal kom. Die omie wat een groot rol in my leven gespeel het, oom Pedro Leroux, toe ek hierdie goed begin ontdek het, het altijd vir my gesê, hy sê, man Jan, hy sê, as die preke nie touw staan om gepreek te word nie, het jy gebackslide. Hy sê die preke sal gepouw staan om gepreek te word binnen jou. Luister, het geld nie vir my nie, geld vir jou. Geld vir elkeen van jou. Luister, God het die volk Sinaie toegebring om die hele volk te doop met sy gees. Hy wou 3 miljoen Mosesies daarvan afstuur. Het jylle gedink hoe sy die wereld geskiedenis gelijk het, as die volk nie die wet gekies het nie, maar as hulle die gees aanvaard het. Dat 3 miljoen Mosesies vir die 40 jaar die wereld so gevat, trouwens hulle so nie 40 jaar in die woestijn getrek, en so in die 4 daan in die beloofde land gerees het, en denk jy dat so daar geblei het, en so die wereld gevat het, dit was Godse aard, luister mense, ons is nou nie 3 miljoen nie, maar ons gaan, ons is by begin, maar besef jy, kan jy verstaan, wat God in jou beleid, toe jy Godse geest genooi het, sê die heren, ek aanvaard het, kom woon in my, hy sê die, dorsvloed sal van koring vol word, en dan gaan hy verder aan, hy gebruik een tweede beeld, Hy sê, en die parskuip sal van mos en olie oorloop. Wie, wat is dit? Wat is die mos en die olie? Waar kom dit vandaan? Dit is die heilige geest. Dit is die salwing van Godse geest. Hy sê, die parskuip sal van mos en olie oorloop, my ander woord, dit gaan uitstort. Wat het die Heere gesê? Hy sê, jylle sal kracht ontvang wanneer wat gebeur. Wanneer die heilige geest oor jylle kom, waar kom hy vandaan? Hy kom van binnen af. Wat ons om ingenooi. Die volheid van die Godheid woon in ons. Die geest wat Jesus uit die doodheid opgewek het woon in ons. En nou kom hy en hy stoot op, stoot op. En dan stort hy uit. Nou ek wil vir jou sê, in die fase, in die plek waar Godse geest begin uitstort op ons vlees, hoe dink jy lyk jou wandel dan? Kan jy sien hoe ver het jou wandel dan gevorder om te lyk soos wat jou stand lyk? En nogthans staan ons ons nie in, in wandel vast nie. Want wandel gaan nie om my op my kouwer te klop en te sê ek het het recht gekry nie. Wie wou er gaan wandel? Wandel gaan om die beloftes van God in besit te neem. Tot eer van hom. Want daarom sê Paulus vir ons in 2 Korinties 21, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is, hoeveel beloftes God gemaakt het, in hom, in Jezus, is elkeen van die beloftes, ja en in hom, amen, hoor net, tot heerlijkheid van God, maar dier ons. So as dit nie dier ons gaan wees nie, gaan dit nie wees nie. En dan gaan God nie die eer daarvoor kry nie. Maar as ons Godse geest toelaat, die heilige geest toelaat, om op te stoot in ons, en dit in ons te werk, en ons hierdie connectie met Godse geest kry, gaan dit eenvoudig een stroom van levende water word. Hy sê, strome van levende water sal uit sy binnenste vloei. Gaan die stroom van levende water constant uitvloei, my Boeta. Dis jy. Dis Godse drome ek dink, die jaar van welbaar het aangebrek. Dis die jaar van die welbaar van die Heer. As ons by die plek inkom, dis die Heere, dis nie my concentratie nie, dis nie my hoeveelheid bybelstudie, luister is goed, kry woord in jou boete, ek wil jou sê, voed jou met woorde van die geloof. Paulus is baie ernstig daar Maar Paul, ek wil hierin afsluit, Paulus sê een skrif, sê vir Filemon, En dit som het vir my so mooi op. Hy sê, vir Philemon, skryf hy, hy sê, mag die gemeenskap van jou geloof krachtig word dier die kennis van alles wat goed in jou is. Wat is die alles wat goed in jou is? As jy kan kennis kry, as jy inzicht kan kry, as jy Godse gees kan toelaat, om aan jou duidelik te maak, aan jou te openbaar, wat is die inhoud, die vermoe van Godse gees in jou? Hy sê, mag die gemeenskap van jou geloof krachtig word, dier die kennis. Want die kracht, die kracht van Godse woord, die kracht van sy beloftes, wat waar word in jou leven en in my leven, is afhankelijk van die kennis van al wat goed is. En as ek dan op my wandel gaan concentreer, gaan ek het nooit in my leven maak. Maar as ek op my stand gaan concentreer, dan sit in die sakkie. Dan sal die wandel volg. Dit is een proces, mense. En dit beteken nie, ek gaan nie meer fouten maakie. My sien, ek hoef nie langer my tyd te mors en my te verknies oor een fout dat ek gemaakt het nie. Ek kan opstaan en sê, skies vir die een, stra, ah, dankie heren vir die kruis. En ek kan opstaan en voor en toe gaan. En ek kan die prijs, die doel bereik. Daarom skryf Paulus hier die ding vir die Filippense. Hy sê, by Filippense 3 vers 14, hy sê, daarom ek vergeet die dinge wat achter my is. En ek strek my uit na wat voor is, om die prijs te verkry van die hoorroeping van God, wat aan Christus Jesus is. So erfenis moet daar. Die kruis kan jou wandel verander. Maar die verandering van jou wandel, is jou besluit, is jou kese, om hierdie wandel te wandel. Jou stand is nie jou kese nie. Jou stand is Godse kese. So jou stand is volmaak. Elke mens stand is volmaak. Jou wandel is jou nie daarom sê ek, die kruis het ons een stand voor God gegeen, maar die kruis kan ons wandel met God verander, om vrug te dra. Ach, ek wil aan sê laaste, hier is die laaste van die laaste. Kijk mooi, hierdie deel van die appel dra die saad. Hierdie deel van die appel kan nie voortplant nie. Hierdie deel van die appel kan nie voortplant nie hierdie deel kan. As die Heere sê, wees vrugbaar vermeerdervol die aarde, hy sê, sonder my kan jylle niks doen. Daar sal geen vermenigvuldiging wees nie. Daar sal geen nageslag wees nie. Daar sal geen voortplanting wees, as ek nie die saad het nie. Godse geest is die saad. Hy sê, my woord is die saad. En Godse saad soek een saadbed. Die saadbed is my denken. Word veranderd dier die vernieuwing van jylle gemoed, wat sal die resultaat wees? hy sê, so dat jylle kan beproef, nou die woord dokimion daar het beproef, beteken in die sin bewys, so dat jylle levens bewys sal lever, dat Godse wil goed welgevallig en volmaak is. En dit maak nie saak, hoeveel teenstand jy nou in die wereld het nie, dit maak nie saak wie teen jou staan, en hoe groot die oormag is nie. Jou lewe, so seker as wat jy leef, sal jou lewe bewys lever aan die wat jou vervolg sal jou leven bewys lever dat Godse wil goed, welgevallig en volmaak is. Waarom vervolg hulle jou? Omdat jy sê Godse wil is goed, welgevallig en volmaak en wat sê hulle? Hulle sê nie, God maak jy vandag siek en morgen gezond en dan weer siek en God laat tragedie oor jou kom. So dat goed en kwaad by God. Hulle kan dit nie hanteer as jy sê Godse wil is goed, welgevallig en volmaak nie. Maar weet wat, jy kan dit sê, hulle hoor dit nie. Maar wanneer jou leven bewys lever, van Godse goed, welgevallig en volmaak in jou lewe. Wanneer jou lewe die bewys lewe, sê dan sal hulle weet. Prijs die Heere, Vader ek dankie. Wat een voorrecht om met u te kan wandel, om te mag wandel met die Heilige van Israel. Heere, hoe kan ons vir die dankie sê? Hoe kan ons by die plek kom om recht te laat geskiet aan die grootheid? Die wat so goed was vir ons, ons so lief gehad, ons steeds so lief het. En daarom kan ons saam met Paulus uitroep as hy sê, oor diepte van die rijkdom en die heerlijkheid van God. Hoe onaspeerlik is die oordeel en die wee. Vader, hy is so ver en toch het hy so nabij gekom. Hy is soveel groter as ons en toch het hy in die gees gekom om ons in die hele waarheid te leid, stap vir stap, om niks vir ons te verberg nie, niks van ons af weg te hou nie. U sê, u noem ons u vriende, omdat u alles, die hele raadsplan aan ons bekend maak. Dank die Heere, dat ons nie in die duisternis is nie. Dat ons een zekerheid het, dat ons een weet het. Dank die Heere, dat u ons eens en veraldheid waarde gemaakt het. Dank u vir die voorig, om met u te kan wandel. In Jesus naam. Amen.